بسم الله الرحمن الرحيم وبه nesta'in İzzi kitabından 13. dersimizi okuyoruz. Ve yedhulu aleyhin nasibu feyubeddilu mined-dammeti ilel-fethati ve yesqutun nunatu siva nuni cem'il muennesi. Evet. Şimdi bugünkü dersimizde nasb harfini veya nasb harfleri e, fi'li mudara'ın fi'li mudara'ın başına geldiği zaman fi'li mudara'da hangi değişiklikleri yapıyor onu görüyoruz. Diyor ki ve yedhulu dahil olur. Ve yedhulu dahil olur. Aleyhi onun üzerine. Hi buradaki zamir fi'le mudari'e raci'tir. Yani fi'le mudari'en üzerine dahil olur. Fi'le mudari'en üzerine ne dahil olur? En nasibu nasb harfi ve yedhulu aleyhin nasibu nasb edici sonunu nasb eden. Şimdi mesela cezm gördük lem başına geldiği zaman fi'le mudara'ın sonunu cezm ediyor. Cezmin en meşhur alameti sükundur. Hareketsizlik yani. Nasbın en mühim alameti ise fethadır. Tabi nasb eşittir fetha demek değil. Bunun altını çizelim. Buna dikkat edelim. E, ilerleyen kitaplarda inşallah bunları daha iyi öğreneceksiniz. Fakat şimdiden bunu bilmek lazım. Mesela nasb denildiği zaman bazı talebeler illa fetha anlıyorlar. Sanki bütün mansuplar fethalıdır diye anlıyorlar öyle değil. Ama nasbın en önemli, en birinci alameti fethadır. Yani fiile mudara'ın başına nasb harfi geldiği zaman fiile mudara'ın sonunu ya fethali yapar eğer tekil ise yani sigay vahide ise müfred ise veya diğer bir tabirle veya sonundaki nunu atar. Tesniye ise mesela veya cem ise cem müzekkerse mesela. Demek ki ve yedhulu dahil olur aleyhi onun üzerine yani fiili mudara'ın üzerine en nasibun nasb edici harf. Nasb edici harf dahil olur. Fe netice. Fe burada netice biliyor. Öyleyse fe netice yübeddilu değiştirir tebdil değiştirmek. Yani bir şeyi alıp onun bedeline, onun yerine başka bir şeyi bırakmak. Tebdil budur. Feyubeddilu, ferraha yuferrihu sigasidir. Beddele yubeddilu. Feyubeddilu mined dammeti ilel fethati. Evet, feyubeddilu mined dammeti ilel fethati. Dammayı fethaya çevirir. çevirir. Dammayı fethaya çevirir. Tabi bu Müfred yani <clears throat> tekil sigalarda bu böyledir. Müfred sigalarda. Şimdi i'rab açısından fi'li mudara'ın müfred sigaları beş tanedir. Yensuru, tensuru, diğer tensuru, bir de ensuru, nensuru. Dikkat buyurun. Şimdi yensuru müfredi müzekeri gaib yansuru müfrettir. Yalnız dikkatinizi çekiyorum. Burada müfred derken lafız olarak müfred olması önemlidir. Lafız olarak. Mesela yansuru hem lafız hem mana müfred. Lafız müfred yansuru. Sonuna elif nun gelmemiş. Mesela yansurani olmamış. Veya vav nun gelmemiş. Yansurune olmamış. Dikkat edin. Bunun hem lafzı müfred, tekil hem manası müfred. Buna dikkat edin. Hem lafzı hem manası müfred. Yansuru. Diğeri tansuru. Müfredi müennesi gaibe. Tansuru yani o bayan yardım eder. Müfredi müennesi gaibe. Diğeri tansuru sen erkek. Müfredi müzekkeri muhatap. Müfredi müzekkeri muhatap. Tansuru sen erkek yardım edersin. Diğeri ensuru ben yardım ederim. Nefse mütekellimi vahdehu Diğeri nensuru biz yardım ederiz. Nefse mütekellimi me'al gayr. Dikkat edin bakın. Nensuru mana olarak müfred değil. Dikkat buyurun. Mana olarak nensuru müfred değil. Nedir? Nefse mütekellimi me'al gayr. Başkası da var. Nensuru biz yardım ederiz. Biz yardım ederiz. Mana müfred midir burada? Hayır. Mana müfred değil ama lafız müfreddir nen soru dikkat edin sonuna elif nun veya vav nun yani tesniye alameti veya ceme alameti sonunda yok. Burada nen soru sigasındaki manayı müfretlikten çıkaran başındaki nundur. O da sigayı müfretlikten çıkarmıyor. Yani lafız yine müfret. Çünkü lafızın müfretlikten çıkabilmesi için ya sonuna elif nun gelecek veya sonuna vav nun gelecek o zaman o siga müfret sigası olmaz. Yani biz burada müfret sigası derken lafzen önemli. Lafzın müfred olması önemli. Mana burada önemli değil. Yani i'rab açısından fiil mudare mesela diyoruz ki cezm harfi geldiği zaman müfred sigaların sonunu cezm ediyor. Nasb harfi geldiği zaman müfred sigaların sonunu fetha yapıyor. İşte o müfred sigalardan kasıt manası müfred olup olmaması önemli olmamakla beraber lafzı müfred olanlardır. O da yan yansurudur, tensurudur, ensurudur, mensurudur. Evet. Yan Yansuru müfredi müzakere gaib, tansuru müfredi müennesi gaibe, diğer tansuru müfredi müzakere muhatap, e, en suru nefsi mütekellimi vahdeh, nansuru nefsi mütekellimi ma'al gayr. Bakın mesela tansurine, müfredi müennesi muhatabe, tansurine ey bayan sen yardım edersin. Müfred değil mi bu? Manası müfred. Ama lafız müfred değil. Bakın. Tensurine manası müfred ama lafız müfred değil. Nensuru mana müfred değil lafız müfred. Dikkat edin. Nensuru da mana müfred değil lafız müfred ama tensurine de yani müfredi müennesi muhatabede tansurine mana müfred sen bayan sen bir tane bayan yani yardım edersin. Ama lafız müfred değil çünkü sonuna ya ile nun gelmiş. İşte cezm harfi fiile mudara'ların müfred sigalarında. Yani lafızın müfred olması önemli. Tekrar tekrar söylüyorum ki iyice anlayasınız burayı. Hata yapmayın. Lafzı müfred olan sigalar yensuru, tensuru, ensuru, nensuru. <clears throat> Bunların başına cezm geldiği zaman sonunu sükun yapıyor bunların başına nasb harfi geldiği zaman sonunu fe, e, dammeden fethaya çeviriyor. Mesela yansuru oluyor len yansure. Tensuru oluyor len tensure. Ensuru oluyor len ensure. Nensuru oluyor len nensure. Sonunu fethali yapıyor. Ve yeskutu düşer. Şimdi müfret sigalar böyle. Peki tesniye ve cem'e sigalar nasıl? Yani yansurani, tensurani. E, bunlar nasıl? Ve yeskutu düşer. Sakıt olur yani ve yaskutu düşer en nunatu nunlar ve yaskutun nunatu nunlar düşer siva nuni cem'il müennesi cem'i müennes nunu hariç hatırlarsanız cem'i müennes nunu dedik damirdir vav gibi yani cem'i müzekkerdeki vav gibi zamirdir hiçbir zaman düşmez yani yansurne tensurne yansurne cem'i müennesi gaibe tensurne ee, cem'i müennesi muhatebe. Yansuruna cem'i müennesi gaybetten sonra cem'i müennesi muhatebe. Bu ikisinden hiçbir zaman nun düşmez. Onun dışındakiler yani yansurani, tensurani, tensurine, yansurune, tensurune bunlardan hepsinden nunlar düşer. Yani nasb harfi geldiği zaman bu nunlar düşer. Evet. Siva nuni cem'il manası. Cem'i müennes nunu hariç. Fe, te, fe öyleyse netice. Fe netice tekulu dersin. Len yensure. İşte bakın yensuru müfred sigasıdır. Hem lafız hem mana müfred. Bizim için lafız önemli tabi. Yansuru oldu len yensure. Len yensura tesniyede yansurani nun gitti. Yansurani len geldiği zaman o nun gitti. Len yensura oldu len yansuru ceme yansurune idi nun gitti len yansuru oldu len tansura len tansura len yansurne tabi burada ilal ahir diyor ilah yazmış ilal ahir yani sonuna kadar sonuna kadar biz çekmesini biliyoruz çünkü emsilede gördük len tansura len tansura len yansurne bakın cem'i müennesi gaibede nun gitmiyor len yansurne Len tensura, len tensura, len tensuru. Erkeklerin muhatabında müfredte fetha geliyor. Tesniye ve cem'ede nun gidiyor. Len tensuri. Bakın bayanların muhatap. Müfredi muhataba. Evet. Müfredi müennesi muhataba. Tensurine. Lafız müfred değil dikkat edin. Mana müfred. Mana tek bayan. Sen ey bayan yardım edersin. Ama lafızın sonunda nun var onun gidiyor işte. Len tansuri oluyor. Len tansuri. Len tansura, len tansurna, len ensure, len nensure. Ve minel cevazimi cezmedicilerdendir. Cevazim yani cezmediciler. Ve minel cevazimi lamul emri. Emir lamı. Emir için olan lam. Emir için olan lam. Gördük mesela emsilede liyen sur, liyen sura, liyen suru Evet. Emir için olan lambda, da cezmedicilerdendir. Fetekulu dersin fi emril gaibi. Emre gaibte. Erkeklerin gaib Çünkü bayan olsa gaibe derdi. Fi emril gaibi sor o yardım etsin. Gaibe emir. Yani muhatabına emretmiyorsun. Muhatabın vasıtasıyla bir, diğer bir şahsa emrediyorsun. Buna emri gaib sigası diyorlar. Liyen sur o yardım etsin. Yani ona söyleyin yardım etsin. Liyen sura o ikisi yardım etsin. Liyen suru onlar yardım etsinler. İlel ahir tabi gaibe de şöyle liten sur o bayan yardım etsin. Liten sura o iki bayan yardım etsin. Liyen sur ne o bayanlar yardım etsinler. Evet. Dikkat edin yine cem-i nun gitmiyor. Ve kezalike yine bunun gibidir. Ve kezalike yine bunun gibi liyadrib yani diğer sigalar. Yani bu e, nasara birinci babtı. Mesela darabe ikinci bab var. E, e, Fetaha yeftahu üçüncü bab var. Alime ya'lemu dördüncü bab var. Hasune yahsunu beşinci bab. Hasibe yahsibu altıncı bab. Diğerleri de aynen. Liyadrib dövsün Çekim aynı. Liyadrib, liyadriba, liyadribu, litadrib, litadriba, liyadribna. Liya'lem bilsin. Liya'lem bilsin. Bunlar sülasi mücerretler. Üç tane örnek verdi. Gelelim e, rubai mücerrede örnek. Mesela dahrace yudahricu. Dahrace yuvarladı, yudahricu yuvarlar. Li yudahric yuvarlasın. Li yudahric yuvarlasın. Ve gayruha. Ve bunun dışında mesela li yukrim ikram etsin liyectemi' toplansın. Buna benzer. Ve minha yine onlardandır. Minha. Ha onlar yani cezmediciler. Ve minha yine cezmedicilerdendir. La'un nahiyetu. La-i nahiye. La'un nahiyetu. Nehyedici la. Nahiye yani nehyeden. Yani yapmamayı insandan isteyen. Nehi talabül terktir. Bir şeyi terk etmeyi talep etmek. Mesela falan şeyi yapma. Falan şeyi yapma. La nahiye. Nehyedici la. La nafiye değil hatırlarsan. Nafiye ile nahiye arasında fark var. La nafiye cezm yapmaz ama la nahiye cezm yapar. La nahiyetu fetekulu dersin fi nehyil gaibi. Gaibin nehyinde la yansur. O yardım etmesin. Gaibin nehyi. La yansur. La yansur La yansura o ikisi yardım etmesin. Tesniyede bakın nunu götürmüş. La yansuru o erkekler yardım etmesinler. İlel ahir yazmış. La tansur biz çekelim. La tansur o bayan yardım etmesin. La tansur iki bayan yardım etmesin. La ne? o bayanlar yardım etmesinler. Dikkat edin yine cem-i e nun sabit kalmış. Ve fi nehyil hadiri. Nehy hazır. Yani hazır kişinin, muhatabın nehyinde La tensur. Emsilede gördük zaten bunların çekimini. La tensur. Ey erkek sen yardım etme. La tensura. Siz ikiniz yardım etmeyin. La tensuru. Siz erkekler yardım etmeyin. İlel ahir gidiyor tabi. Bayanın e, nehiyi de şöyle. La tensuri. Ey bayan sen yardım etme. Tensuri nedir? Nun gitmiş. La tensuri kalmış. La tensuri ey bayan sen yardım etme. La tensura siz iki bayan. La tensurne siz bayanlar yardım etmeyin. İlel ahir. Ve hakeza. Hakeza bunun gibidir. Kıyasu sairil emsileti. Sair yani diğer. Emsile örnekler. Diğer örneklerin kıyası da aynen böyledir. Mesela e, diyelim e, yudahricu mesela. <clears throat> la yudahric, la yudahrica, la yudahricu. La tudahric, la tudahrica, la yudahricne. Yani yuvarlamasın, la yudahric, yuvarlamasın, la yudahrica, o ikisi yuvarlamasın. La yudahricu o erkekler yuvarlamasınlar. La tudahric o bayan yuvarlamasın. La tudahrica o iki bayan. La yudahricne o bayanlar yuvarlamasınlar. Nehi hazıra gelsek La tudahric, la tudahrica, la tudahricu, la tudahrici, la tudahrica, la tudahricne. Hepsi de böyle. Mesela la testahric veya la yestahric hepsi böyle. Ve hakeza kıyasu sairil emsileti. Diğer bütün örneklerin kıyası da aynen böyle. Evet dersimiz yeter olsun ibareyi okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yedhulu aleyhin nasibu fe yubeddilu minad dammeti ilel fethati ve yeskutun nunatu siva nuni cem'il müennesi. فتقول لن ينصر لن ينصر لن ينصروا إلى الآخر ومن الجوازم لام الأمر فتقول في أمر الغائب لينصر لينصر لينصر إلى الآخر وكذلك ليضرب وليعلم وليدحرج وغيرها ومنها لا الناهية فتقول في نهي الغائب لا ينصر لا ينصر لا ينصر إلى الآخر وفي نهي الحاضر لا تنصر لا تنصر لا تنصر إلى الآخر وهكذا قياس سائر الأمثلة